comportement bah ouais. Je suis dans mon comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les mecs ont bombé la torse ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les poches remplies d'oseille ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. Dans les carrés VIP, qui voudra me gérer? Qui sera la plus fraîche? Tu verras les plus belles fesses. Ouais, collé ambiancé, ce soir ça va gérer pas le d'avoir le temps. J'étais, j'ai tout égard. S'il te plaît, j'ai l'air doucement. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs en bombe, le torse, ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais minuit, tu titubes. Tu tiens pas comme d'habitude. Tu connais, connais ma vie, mes mimiques et mes manies. Mais pourquoi te fâcher Trop parler peut tuer. Mais pourquoi te fâcher La malade t'a tué. Stop, stop, stop ton délire. Stop, stop, stop, que j'ai dit. Tous ceux qu'on auront ramé, à la fin ont gagné. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dis comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé la torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dis comportement, bah ouais. non, non, non. Comportement, comportement, oh non, non. J'ai trop roulé, je peux plus marcher. J'ai mon gamos à mes côtés. J'aime trop mon comportement. J'ai mis les problèmes de côté. J'suis un compo, compo, comportement. tu un compo. qu'on peut qu'on peut